Elif, Lam, Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest.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 Ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Er sagt, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Mensch ein deutlicher Feind. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Abraham und Isaak vollendet hat.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 Als sie sagten, Wahrlich, Josef und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Tötet Josef oder werft ihn ins Land hinaus. So wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden, und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein.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 wir werden ihm wahrlich aufrichtig zugetan sein. Sende ihn morgen mit uns, dass er Spaß und Spiel finde. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, es macht mich fürwahr traurig, dass ihr ihn mitnehmt, und ich fürchte, dass ihn der Wolf frisst, während ihr seiner unachtsam seid. Sie sagten, wenn ihn der Wolf fressen sollte, wo wir doch eine ansehnliche Schar sind, dann wären wir für wahr Verlierer. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون Als sie ihn mitnahmen und sich geeinigt hatten, ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs zu stecken, gaben wir ihm ein, du wirst ihnen ganz gewiss noch diese ihre Tat kundtun, ohne dass sie merken. Und am Abend kamen sie weinend zu ihrem Vater. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون Sie sagten, O unser Vater, wir gingen, um einen Wettlauf zu machen, und ließen Josef bei unseren Sachen zurück. Da fraß ihn der Wolf, aber du glaubst uns wohl nicht, auch wenn wir die Wahrheit sagen. Sie brachten falsches Blut auf seinem Hemd. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. So gilt es, schöne Geduld zu üben.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 Sie sandten ihren Wasserschöpfer und er ließ seinen Eimer hinunter. Er sagte, O frohe Botschaft, da ist ein Junge. Sie verbargen ihn als Ware, und Allah wusste wohl, was sie taten. Und sie verkauften ihn für einen zu niedrigen Preis, einige gezählte Dirhams, und sie übten Verzicht in Bezug auf ihn.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 Vielleicht wird er uns nützlich sein, oder nehmen wir ihn als Kind an. So verliehen wir Josef eine feste Stellung im Land und wir wollten ihn etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Und Allah ist in seiner Angelegenheit überlegen.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 Sie schloss die Türen ab und sagte, da bin ich für dich. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Es verlangte sie nach ihm, und es hätte ihn nach ihr verlangt, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte.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 Sie zerriss ihm von hinten das Hemd, und sie fanden ihren Herrn bei der Tür vor. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist nur, dass er ins Gefängnis gesteckt wird oder schmerzhafte Strafe. Er sagte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und ein Zeuge aus ihrer Familie bezeugte, wenn sein Hemd vorn zerrissen ist, dann hat sie die Wahrheit gesprochen, und er gehört zu den Lügnern. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Wenn sein Hemd aber hinten zerrissen ist, dann hat sie gelogen, und er gehört zu den Wahrhaftigen. Als er nun sah, dass sein Hemd hinten zerrissen war, sagte er, das gehört zu euren Listen. Eure List ist gewaltig. Josef, lasse davon ab. Und du, jene, bitte um Vergebung für deine Sünde. Du gehörst ja zu denjenigen, die Verfehlungen begangen haben. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم Einige Frauen in der Stadt sagten, die Frau des hohen Herrn versucht, ihren Burschen zu verführen. Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Josef, Komm zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig, und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten, Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم Sie sagte, Seht, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden, und er wird ganz gewiss zu den gering geachteten gehören. Er sagte, Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu Sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende.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 Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte, ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen.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 Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah, der eine, der Allbezwinger? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter.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 Was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt, und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde, erwähne mich bei deinem Herrn.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 O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Sie sagten, das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte, ich werde euch seine Deutung kundtun. Darum entsendet mich. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Josef, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen werden, und über sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكن ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون Er sagte, ihr werdet unablässig sieben Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach alledem sieben harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt.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 Als der Bote zu ihm kam, sagte er, Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Er sagte, was war da mit euch, als ihr versuchtet, Josef zu verführen? Sie sagten, Allah behüte, wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Die Frau des hohen Herrn sagte, jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt. Mein Herr ist allvergebend und barmherzig. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون Und der König sagte, Bringt ihn zu mir. ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er, Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Er sagte, Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. So verliehen wir Josef eine feste Stellung im Land, so dass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind.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 Er erkannte sie während sie ihn nicht erkannten. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er, Bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr, und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen, und wir werden es bestimmt tun. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين Und er sagte zu seinen Burschen, steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, so dass sie sie wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf dass sie wiederkommen mögen. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagten sie, O unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden, darum lasse unseren Bruder mit uns gehen. So bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte, kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe?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 Sie sagten, O unser Vater, was begehren wir mehr? Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Er sagte, ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, das sie in mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen.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 Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah nichts nützen. Es war nur ein Bedürfnis in der Seele Jakobs, das er damit erfüllte, und er besaß fürwahr Wissen, weil wir es ihm gelehrt hatten aber die meisten Menschen wissen nicht. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون Als sie bei Josef eintraten, zog er seinen Bruder zu sich. Er sagte, Gewiss, ich bin dein Bruder, so sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus, Ihr da von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe.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 Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürger. Sie sagten, bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften, und wir sind keine Diebe. Sie sagten, was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Sie, die Brüder, sagten, Die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den Ungerechten.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 Hierauf holte er es aus dem Behälter seines Bruders hervor. So führten wir für Josef eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen.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 Aber Josef hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage, und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون Sie sagten, O hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören.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 Der älteste von ihnen sagte, Wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Josef vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen, und wir bezeugen nur das, was wir wissen, und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Fragt die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم Er sagte, nein, vielmehr habt ihr selbst euch etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben. Aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende. und allweise. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, O mein Kummer um Josef, und seine Augen wurden weiß vor Trauer, und so hielt er seinen Kummer zurück.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 Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Josef und seinen Bruder. Und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf.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 So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Er sagte, Wisst ihr noch, was ihr Josef und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Sie sagten, Bist du denn wirklich Josef? Er sagte, Ich bin Josef und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, Wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss, Allah lässt den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين Sie sagten, bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen, und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Er sagte, keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wiedererlangen und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater, Wahrlich, ich nehme Josefs Geruch wahr, wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Sie sagten, bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht, und da hatte er sein Augenlicht wiedererlangt. Er sagte, Habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst?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 Er sagte, O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt.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 Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig sein, und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie sie unbeachtet lassen. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Glauben sie denn sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises.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 Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.